الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب اللهم كما وعدتنا اللهم يسر أمورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وتول امرنا وفك اسرنا وارحم بعثنا واحشرنا في زمره نبينا وتحت لواء حبيبنا واستجب دعاءنا يا مجيب السائلين يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح من تزكى Nën hijen e fjalëve të Allahut Dhul Xhelal dhe nën kulmin e medreses së Rasulullahit alejhi salatu ue selam, duke iu lutë Allahut Fuqiplotë, Allahut të Gjithëdijshëm dhe Plot Mëshirshëm, që Ai me mëshirën e Vet neve si gjunahkarë prej azapit të Xhehenemit të na shpëton, Xhennetul Firdausin nasip të na bë. Amin. Vëllezër të dashur, ja pra sot është dita e festës, për mbarë muslimanët është dita e fitër bajramit. Fatmirësisht që ky bajram është i përbashkët me të gjithë muslimanët ngase disa vjet ndrrojnë. Disa para, disa mrapa, mirëpo, elhamdulillah që simjet Ramazanin e kemi fillu s'bashku edhe ka përfundu s'bashku dhe sot mbarë bota islame ka bajram Allahun dhul xhelal e lusim që edhe ato që nuk, nuk kanë kushte për ta festu Bajramin, Allahu t'ju lehtëson. Ata të cilët nuk i kanë disa anëtarë të familjes në gjinin familjar, Allahu inshallah edhe atyre ju ndihmon. Ne lexum një ajet apo sa ajet kuranor nga sureja e bekuar Suratul A'la, ku Allahu dhul xhelal këtë sure fillon me fjalën Sebbihisme rabbikel ala. Madhroje, bone tespih emnin e Zotit tënd më të lartë. Pra është Allahu ai më i larti, është Allahu më i madhi, andaj moto e muslimanëve është Allahu Akbar. Moto e muslimanëve në sejdë është Subhana Rabbiyal A'la. Pra madhroj nga të metat është i pastër Allahu i cili është më i madhi dhe më i larti, ai është krijuesi, ai është furnizuesi i mbarë krijesave dhe i mbarë gjallesave. Pra Allahu dhul xhalal thotë: "Kad aflaha man tazakka." Ka shpëtuar ai që është pastru. Fjala ka shpëtuar është një dekret prej Allahu dhul xhalal. Allahu thotë ka shpëtu. Për ato të cilin thotë Allahu ka shpëtu, ai me plot kuptimin e fjalës ka shpëtu, ngase jep dekret Allahu dhul xhelal, por ai që ka shpëtu duhet disa kushte t'i ketë plotësu. Kur i plotëson kushtet, shpëton. Kur i plotëson kushtet, pranohesh. Andaj Allahu dhul xhelal thotë kad efleha, ka shpëtu. Kush o Zot? Men tezekka, ai i cili është pastru. Pastrimi këtu përfshin pastrim fizik edhe pastrimin shpirtëror. Është pastru ai i cili me të vërtet është pastru dhe është bo gati për të falë namaz. është pastru ai i cili Ramazanin e ka agjëru, është pastru nga gjunah, është pastru ai i cili zeqatin e ka dhonë, është pastru ai i cili obligimet e Allahut dhul xhelal në vend i ka çu, është pastru ai i cili nga haramet është largu. Prandaj këtu pastrimi është thanë në ato fizik, material edhe në ato shpirtëror. Është pastru ai i cili e ka pastru guhën e vet, nuk fol fjalë të ndyta, nuk bën gibet, nuk shan, nuk shpif, e ka gjuhën e pastër. Është pastru ai i cili ka pastru synin e tij, nuk ka shiqu në haram. Është pastru ai i cili nuk ka ndëgju haram. Është pastru ai i cili as që ka mendu në haram dhe në gjunah. Është pastru ai i cili e ka pastru zemrën e vet. Pra ajo që më tepër ka nevojë për pastrim dhe për ringjallje është zemra vëllezër të dashur. Pra duhet kushtu kujdes. Andaj një poet ka thonë, çudi është për habi Njerëzit e qajnë atë që ka vdek, a nuk e qajnë atë të cilit zemra i ka vdek. Ai që ka vdek mund të jesi i gjallë, nga, nga shumë aspekte, ai ka ndru jetë. Ai që ne themi ka vdek, ai nuk ka vdek, ai ka ndru jetë. Po kush ka vdek? Kush është i vdekti me plot kuptimin e fjalës? I vdekt me plot kuptimin e fjalës është ai të cilit i ka vdek zemra. Zoti na rujt, zemra i ka vdek, pra e ka mlu gafleti zemrën e tij. Bel ranë ala kulubihim. Allahu dhul xhelal thot, zemra e tyre është drishk, zemra e tyre është vullos, zemra e tyre është bllumbu, Zoti na rujt. Andaj ka thon, zemra dhe imani drishket sikur hekuri në ujë. Si drishket hekuri në ujë, qashtu drishket edhe zemra. Zoti na rujt. Po me çfarë thartine mund ta lajmë drishkin e zemrës? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me të kujtuar Allahun dhul xhelal, me të përmendur Allahun. Po të përmendurit e Allahut nuk është vetëm me gojë, po i ka kushtet e veta. Andaj pra kur jemi te zemra, kur është zemra e pastër vëllezër të dashur, atëherë syni nuk shikon haram, atëherë veshi nuk ndëgjon haram, atëherë durat nuk prekin haram, atëherë këmba nuk udhton në haram. Pse komandant është zemra? Kur është zemra në rregull, të gjitha pjesët tjera të trupit janë në rregull, andaj Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem ka thënë, Ela inne fil xhesedi mudga. Në trupin e njeriut ka një copë mish. Fa idha salaha salahal xhesedu kulluhu. Kur ajo pjesë e mishit është në rregull, është fjala në atë aspektin e imanit, besimit, mirësisë, gjallërisë së zemrës, atëherë i gjithë trupi është Në rregull. Atëherë gjithë trupi është në rregull. Atëherë janë në rregull syt, veshët, duart, këmbët e kështu me radhë. Wa idha fasada fasadal xhesedu kullu. Kur prishet ajo, osht prish krejt trupi. Zoti na i pastroftë zemrat tona. Selman Farisiu rahimahullah një sahabi i shquar i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kishte pa njënin duke kërkuar diçka, kur hup diçka, kërkonte. Tha vlla, çka je tu lip? tha jom tu lip një vend të pastër ta fali namazin. Selman Farisiu në mënyrë alegorike i tha atij që ai të bindet se kush ka përparësi të jetë e pastër. Tha, iltemis kalben tahiran fe salli hajthu ma shi'te. Tha, gjeje një zemër të pastër e falu ku të dush. Çka do të thotë me këtë? Ka gjasa që njeriu ta ketë vendin e pastër, teshat të pastra, trupin e pastër, Krejt pastër ti, sikur tash jemi krejt pastër, Elhamdulilah, Allahu dhul Xhelal ka dhënë kushte, tesha të pastra, dhoma të pastra, tepison të pastër, krejt pastër, ah! Po sa është zemra e pastër? Dhashtë Zoti që edhe zemrën ta pastrojmë. Edhe zemrën ta fusim në pastrimin kimik. E kush e pastron zemrën e ndryshkur? Të përmendur Allahu dhul Xhelal. Ç'don të thotë? Ai që e përmend Allahun, e kujton Allahun, nuk gabon. Kur ndonjëherë mendon, shejtani e nxit për diçka, ai e kujton Allahun. Menjëherë i kujtohet Allahu dhul xhelal dhe thot estagfirullah, e'udhu billahi minash shejtanir rajim. O Zot, mbrojem nga vesveset, nga cytjet e shejtanit, se për pak kesh tu gabu. Ama i kujtohet Allahu dhul xhelal edhe mbrohet. Andaj duhet ta pastron zemrën, ta pastron zemrën nga xhelozia, ndërvëllazërore, vëllezër të dashur, smundje e kohës është të themi xhelozia, hasedi ndaj njëni-tjetrit. Nuk ja vlej, pasi këtë muaj të bekuar e kemi agjëru, e sadaka, zeqat kemi dhonë, teravi kemi falë, sa iftara t'përbashkët i kemi bo, insha Allah, ki muaj Ramazanit ka qenë një pastrim i zemrave tona, e mos, xhelozia, hasedi, Kibri, inshallah nuk gjen vend në zemrat tona. Një herë për gjithmonë t'i kemi thonë u kry kjo punë. Jo mo, hased, në zemër time s'ke vend. Jam pendu, jam pastru, ngase ne e dimë, me përcjelljen e muajit të Ramazanit pastrohen gjynahet. Kështu ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Men sama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Shiqo çfarë myzhde, çfarë sihariqi, Kush agjëron Ramazan me gjithë zemër për hir të Allahut Xhel-le Xhelaluhu, duke patur shpresa dhe bindje se Allahu ia fal gjynahet për hir të muajit të Ramazanit, Allahu Xhel-le Xhelaluhu ia ka fal dhe në iftarin e fundit na ka dhënë një dekret, në iftarin e fundit ka dhënë një dekret, shkruan në atë një fjalë, Gufirte, je i falur, je i pastruar nga gjynahet. Pra duhet të kemi kujdes që më të mos e njollosim fletoren tonë, Ai djeg, zjarri i djeg drutë, qashtu hasedi i djeg sevapet. Zoti na ruajt. Andaj është transmetu se Iblisi një herë ka bisedu me Firaun. Ka bisedu Iblisi në formë të një njeriu, normal, kur thomi shejtani në formë të njeriut. I është paraqit shumë njerëzive. Iblisi është paraqit njerëzive në formë të njeriut. I ka thonë Firauni, Iblisit, A ka dikush në rruzullin tokësor më i keq se unë edhe ti? Ngase Firauni e ka ditë se është i keq, se ka bo zullum, edhe ka thonë, Ene rabbukumul ala, unë jam zoti juaj më i lartë, ai e ka ditë, e ka ditë se nuk është zot, po i ka mashtru, i ka manipulu njerëzit, ka thonë, unë jam zoti më i lartë. Iblisi çka ka bo, e ka kundërshtu Allahun xhel-le xhelaluhu, edhe është, është dëbu nga mëshira e Allahut. I thotë Firauni, a ka dikush ma i keq se ti edhe unë? Tha, ka, e kom gjet njo ma i keq se ne dy. Tha, kishte ma të keq? Tha, po e kam gjet njo. Tha, kush ishte aj? Tha, ishte hasetxhia, xhelozi. Tha, si, si, me çka e dëshmoj atë se është ma i keq se ne? Tha, iu paraqita njeri që kam mundësi të bëj çka të du unë. I thash, trego njonit që ishte xheloz, I thash çka don ti, çfarë lutje ke unë ta kry. Tha, një vëlla im e ka një kal të mirë, a bën t'ia zhdukish atë kalin? T'ia mbytish? Tha, jo, s'mund ta mbyti, mund të bëj diçka tjetër. Tha, hë, ty t'i jap dy. Tha, atij s'mund t'ia mbyti? Ama kam mundësi ty t'i jap dy? Tha, jo, jo, nuk i du unë dy, dua ai mos të ketë asnjë. Unë dy nuk du, nuk jam të lyp dy. Unë du që ai mos e ketë ato që e ka. Pra ky ishte ma i keq se edhe shejtani, ma i keq se edhe Firauni, Zoti na rujt. Kush? Ai që ja don dhe ja kujton të keqen vëllaut të vet. Zoti na rujt. Çfarë muslimani mund të jetë ai? Ai pra nuk asht musliman. Ai njeri nuk asht musliman. Pse? Pejgamberi sallallahu alejhi ve selem ka thënë, "Len tedkhulul xhennete hatta tu'minu." Nuk do të hini në xhennet derisa nuk besoni. Nuk do të hini në xhennet derisa nuk keni besu. Wa len tu'minu por nuk keni besu hatta tehabbu, derisa nuk dashurohni mes vete. Nuk do të hini në xhenet derisa nuk jeni muslimon. Nuk jeni muslimon derisa nuk duheni mes vete. Ela adullukum ala shay'in idha fa'altum tehabebtum bejnekum. Tha sallallahu alaihi wasallam, a doni t'ju tregoj diçka kur atë do ta praktikoni do të duheni mes vete? A doni t'ju tregoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? A doni t'ju tregoj një punë, një vepër që kur ta praktikoni atë do ta doni njëni qetrin. Efshu selame bejnekum, shpërndani selamin mes jush, epni selam njëni qetrit, epni selam njëni qetrit vëlla i dashur, mos harrojsh edhe ditën e bajramit vëllaun tënd, mos ja urojsh bajramin, mos harrojsh, mos mashtrohesh edhe ditën e bajramit, ndoshta gjatë Ramazanit s'i ke dhonë selam, për fat të keq, Ndoshta gjatë Ramazanit s'i ke dhanë selam, ndoshta gjatë Ramazanit s'ja ke uru Ramazanin, mos të të kalojë edhe kjo shans që të mos ja urosh Bajramin vëllaut tënd, andaj nga shkaqet që të jeni musliman është ta doni njëri tjetrin, Allahu zemrat tona i dashuroft vëllezër të dashur. Shumë e vlefshme është dashuria ndërvëllazërore. Te Allahu Dhul Xhelal shumë e vlefshme është dashuria ndërvëllazërore. Allahu Dhul Xhelal shumë i don ata të cilët e duan njëri-tjetrin, ata që e ndihmojnë njëri-tjetrin, ata që ja ngatin dorën njëri-tjetrit. Ju e dini se Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem në mihrapin e vet, në xhaminë e tij, ka thonë, Vallahi, po që se dikush shkon ja kryen një punë një vëllaut vet, një vëllaut vet musliman është fjala, një vëllaut vet nevojtar, punë të cilën ai nuk mund ta bën, ka nevojë për diçka s'mund ta kryejë, nuk ka mjete, Nuk ka mundësi, por ka nevojë. Ai që shkon tha ja kryen vëllaut vet një punë që ai vet nuk mund ta kryen, ka më shumë sevap se me ndejt në xhaminë e pejgamberit dy muaj pa dalë hiç. Dy muaj me ndejt në xhami të pejgamberit njëni, një musliman ka hi në itikaf, do të thotë nuk del prej xhamisë pejgamberit, përveç për nevojë për ushqime, për nevojat e veta. Përndryshe rri në xhami. Dy muaj pa dalë hiç. fal namaz, lexon Koran, bën dua, bën istigfar, dy mund. Njoni ka shku ja ka kry vllaut vet një punë që ai ka qenë në zor, s'ka mund ta kryn vet. A intervenim në spital, a në punësim, a në regjistrim, a në shërim diçka i ka ndihmu, që ai s'ka mund vet ta bën, ai që ja ka kry atë punë vllaut vet, punën që s'ka mund ta bën vet, ai ka më shumë shpërblim prej Allahut dhul xhelal, se ai që ka ndet në xhami dy muaj pa dalë hiç. Pse? Ai që rrin në xhami ka ndet për vete. Ai është ai që e don veten. E ki që e ka ndihmu vllaun e vet, ki e don më shumë Allahu dhul xhelal. E tash mos gaboj donjëri prej neve thot, a e po? A e po çka tha hoxha o vlla? Unë s'falem, a më shumë mirë bëj unë. Unë bëj mirë njerëzive, edhe pse s'falem, unë jam më i miri. Jo, jo, nuk e kemi fjalën këtu te farzi. Farzi i Allahut dhul xhelal pesë herë në ditë, ai është farz ti edhe unë duhet me kry. E pastaj kur ta falim farzin, unë rri në xhami, ti shkon ja kry një punë vëllaut tënd, ti ke më shumë sevap se unë që kam ndet në xhami. Pra kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dëshë të na nxitje. Ka dëshë të na nxitje që të mundohemi t'i bëjmë mirë njëri tjetrit. Pastaj pastrimi i zemrës nga mendjemadhësia Zoti na rujt. Ka njeri e ka ndi veten mbahet i madh. Nuk shkon t'ja uroje bajramin fukarave, nuk shkon t'ja uroje bajramin të sëmurëve, i ka disa kushëri apo akreba apo dajallarë po jon fukara, nuk shkon, e le vijnë ata. Domethënë bajrami është për me tregu modesti, për me tregu modesti me shku me i vizitu ata të cilët ndoshta nuk vijnë ty të të vizitojnë e kjo është ajo shkalla e parë tha pejgamberi sallallahu alejhi selam en tasil man qata'ak të shkojsh te ai që s'të vin të shkojsh te ai që nuk të vin domethonë atij t'i shkojsh se ai që të vin edhe ti i ke shku ajo është shumë normale po t'i shkojsh atij që nuk të vin për hir të Allahut dhul xhelal edhe t'i tregojsh se unë nuk kam ardhë për ndonjë interes dunjaje por kam ardhë për hir të Allahut dhul xhelal. E sidomos vizita e njerëzive të sëmurë, vizita e njerëzive fukara, vizita e njerëzive që s'jau çel derën kushdo. Andaj vëllezër të dashur, në muslimanët e mëparshëm ka qenë një njeri, ditën e parë të Bajramit e ka ba në familjen e vet. Ditën e dytë dhe të tretën e disa ditë me radhë ka marrë ushqimin me vete, bukën e ujin dhe ka dalë nëpër fshatra, të shkon të bon bajram fukarat i viziton ka pyt ku është doni sëmur ka shku ja ka gzu bajramin ku është doni fukara që si shkon kush ka shku ja ka uru bajramin me dit të tëra dhe një vit prej viteve ditën e bajramit ka prit mysafir në shpi t'vet nesër ditën e dyt osht nis për t'shku siç e ka pas shprehi t'shkoj t'i vizitoj fukarat nëpër katunde pa njoft pa dit i ka lip ku ka n'kët katund doni të sëmur filon Hajt çom te shpija, ka marrë një dhuratë të vogël, shkon ja gëzon Bajramin. A ka këtu ndonjë plak që nuk del nga shpija, është mërzit, çkoj t'ja boj një zijaret filoni, ka shku. A ka ndonjë të sëmurë, ka shku i ka bo zijaret. Ditën e dytë është bo gati, mirëpo tu bo me dalë, bashkëshortja e vet i ka thonë, Ti do të shkosh ama, djalin e kemi smun, ka thonë djali është i smun. Ka thonë, qe ku është mjeku, ku është ambulanta, çoje. Ka thonë, Pak edhe ma i smunt është, ka dasht t'i thotë se nuk ashtë pun' ambulante, është ma i smunt, ka thonë shiqo. Po që se ka exhel, çoje te mjeku, po që se ndodhë diçka tjetër, qe ku janë vorrezat, unë heca. Subhanallah. Çoje te mjeku, unë e kam detyrën time, ja ka bo obligim vetvetes, o vllezër të dashur, zijaretin e muslimanëve. Ka thonë, po që se ka jetë, qe ku është mjeku, ja jep do ilaçe, inshallah i kalon. Po që se ndodh diçka tjetër, qe ku janë varrezat, ka kush e varros, unë nuk ndalem, unë heca, edhe ka shku fi sebilila, e ka kry vizitën që e ka bo nijet, kur ka ardh, djali shnosh e mirë, elhamdulila, po nijeti i tij kaq ka qenë i fortë, domethonë kaq ka qenë dashamirë ndaj njerëzive, andaj, Allahu dhul xhelal i donë, ata të cilët i dunë vllaznit e vet, Allahu dhul xhelal i donë, ata të cilët janë modest, nuk kanë kibër, Zoti na rujt nga kibri, nga mendjemadhësia. Pastaj vëllezër të dashur, Allahu dhul xhelal thot: "Kad eflaha men tezakka wa dhakara isma rabbih." Dhe e ka përmend Allahun dhe e përmend Allahun. Nuk e harron. Të përmendurit e Allahut nuk është vetëm me gojë, po e përmend Allahun edhe me gojë, edhe me zemër, edhe me vepra, edhe në praktik. Dhakara isma rabbihi. Ngase Allahu dhul xhelal i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, "Fedhekkir In nefa'ati dhikra. Ti përmendju, përmendju njerëzive punët e mira, se përmendja e punëve të mira është e mirë te Allahu dhul xhelal. Pra ne duhet t'ja përmendim njoni tjetrit. A di çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Shoku i miri i yti, a di kush është? Shoku i mirë i yti, kur ti je duke ecë me atë, ose je ul duke pi një kafe, ose je ndal dikundi po bën muhabet, a di cili është shoku i mirë i yti? Ai i cili nëse ti e përmend Allahun, ai të ndihmon, të bashkangjitet. Nëse ti e harron, ai ta kujton. Ti ke hi me një muhabet si të kotë, e sheh që pa lidhje je tu bisedu. A e di çka thotë? Ndalu vlla. A e bojmë boll? Po. A e përmendim Allahun? A thomi estagfirullah për çët muhabet që e bom deri tash? Kemi hi pak ndër udh, kemi hi në hendek, ndalu. Pra kush është vllai yt i mirë? Kush është shoku yt i mirë, ai i cili, kur ti e përmend Allahun, ai të bashkangjitet, të ndihmon, kur ti e harron, ai ta kujton. Ky është shoku i mirë. Andaj fedhekir fe innedh-dhikra tenfeul mu'minin. Përmendja njoni tjetrit punët e mira, se ajo ju ban mirë. Përmendja e punëve të mira, përmendja e ahiretit, përmendja e sevapit, ju ban mirë muslimanve. Andaj muslimanët e kanë pas tradit, Kur janë taku, i kanë thonë njëni tjetrit, Ixhlis bina nuzevvit bihi imanena, Ulu ta shtojmë imanin, ta forcojmë imanin. E me çka forcohet imani? Duke përmendë Allahun dhul xhelal, duke patur dertin e dinit, duke pas gajlen e ndonjë vllaut tonë që ka ndonjë siklet, si t'ja largojmë atë telashe vllaut tonë, të mos na bëhet qefi shyqyr që i ka ra, pak e ka bile. Estagfirullah. Po të mundohemi t'ja largojmë të keqen. T'mundomi t'ja lehtësojmë telashen, ngase pejgamberi sallallahu alejhi selam qashtu na ka porosit, pastaj ka thonë, kush është aj musliman, i cili ja mbulon vllaut vet një gabim, jo si ne t'ja zbulojm, jo t'ja zbulojmë, tash sidomos, zbulimet e gabimeve mo bohen edhe në mënyrë teknike, jo mo vetëm nëpërmes thashethemeve gojore, po tash forma, e të zbulimeve të gabimeve të vllau vllaut nëpërmes të gazetës po në televizion po në internet zoti na rujt mezi s'e presim ta ndijmë diçka të keqe për njoni tjetrin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë kush mundohet t'ja mbulon vllaut vet ngase ai është bë mubtela e ka gjet një telashe vllaut ton t'i ka ra themi kushtimisht një mbarre zoti na rujt e çka duhet me bo duhet me u mundu me ja mbulu Nëse vetëm ti e din, nëse vetëm ti e din, edhe ti ja mbulon, edhe dikush tjetër thotë, a ke marrë vesh çka kish ndodhë, ti thuj, ja, nuk ishte e vërtetë. A be mu m'thanë be, thanë be, e, ato sa thanë e thanë te ne, ka shumë, a, e, Zoti na rujtë. Po ai që mundohet t'ja mbulon vëllaut vet një gabim, Pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem thotë, Allahu dhul xhelal atij Do t'ja mbuloje disa gabime në ditën e gjykimit. I ke bo disa gabime, s'i kanë pa njerëzit. Vetëm ti edhe Allahu dhul gjelal, ka mbet ajo pa u zbulu një kohë të gjatë, se nuk jetë shumë, si, si të shpeshtohet, zbulohet. Po ai që veç ndonjëherë i ka ndodhë dhe një telashe, dhe një marre, dhe një gabim, e ka mbulu Allahu dhul gjelal. A nëse e vazhdon shpesh, del n'mejdan. Ju e dini atë rastin me Hazreti Omerin, kur njonin e kishin prunë që kishte vjedh, shumë kish vjedh, e prunë te Hazreti Omeri, Hazreti Omeri tha pritnja dorën, se atëherë shumë pak dorë jonë pre, e di pse, se e kanë ditë se pritet dora e kanë ndalë dorën, tash nuk pritet dora, tash, e dini çka është tu u bo, vjedhja, ha, vjedhje t'mdha, andaj ka thonë pritnja dorën, ka thonë ja Emir el mu'minin, më fal se kjo është hera e parë dhe e fundit, ka thonë pritnja dorën, Mbasi ja kanë pre dorën, ka thirrë ka thonë ec këndej, trego drejt, sa herë ke vjedh? Sa i thoshte e para dhe e fundit, sa herë ke vjedh? Tha ja Emir el Muminin, 19 herë kam shpëtuar, 20 m'kanë zanë. 19 herë Allahu dhul xhelal ja ka mbulu. Që do të thotë Allahu e mbulon marren, edhe ne duhet t'ja mbulojmë vëllaut ton. Ai që ja mbulon vëllaut vet ni marre, ni t'met, Allahu dhul xhelal do t'ja mbulon atij në ditën e gjykimit. Ai që mundohet t'ia zbulon, Allahu Dhul Xhelal do t'ia zbulon në ditën e gjykimit. Ti a ke llogari që Allahu Dhul Xhelal të t'i zbulojë marret ditën e gjykimit? A ke llogari të t'i mbulojë? Jo valla kom qejf t'mi mbulojë. Eh, si të kesh qejf ty të t'i mbulon Allahu Dhul Xhelal, mbuloje ti vëllaut tand. Pra kështu është procedura. Wa dhakara isma rabbihi fa salla. Pra e ka përmend Allahu Dhul Xhelal edhe ka fal namaz. edhe ka bo lutje, edhe ka bo istikfar, edhe vllaun e vet, vllaun e vet e ka fal, e falën vllaun e vet që ta falë Allahu dhul xhelal. O vllai i dashur, nëse don të të falë Allahu, fali ti njerëzit se të gjithë jemi gabimtar. Kullu ibn Adem khata'un wa khairul khata'in at-tawabun. Pra të gjithë njerëzit gabojnë, më të mirët janë ata të cilët pendohen. Pra edhe sot është dita e pendimit, është ditë feste, është ditë gëzimi, andaj të fitojmë kënaqësinë e Allahut Dhul Xhelal nëpërmes punëve të mira, nëpërmes bamirësisë ndërvëllazërore. Ata të cilët e përmendin Allahun, pra e përmendin nëpërmes të gojës së tyre, nëpërmes të guhës dhe nëpërmes të trunit e përkujtojnë Allahun Dhul Xhelal. Kur vjen diçka të bëjë ndonjë gabim, ndalet për hir të Allahut Dhul Xhelal. Kur don të bëjë diçka të mirë, e bën për hir të Allahut Dhul Xhelal. Ndërsa ka njerëz të cilët nuk e përmendin Allahun. Ata nuk e përmendin as me gjuhën e tyre, as me veprat e tyre, por ato ja kanë kthy shpinën Allahut dhul xhelal. Allahu dhul xhelal për ata thot, wa men a'rada an dhikri, fa inne lehu ma'isheten danka, wa nahshuruhu jaumel kijameti a'ma. Ai që ja kthen shpinën të përmendurit të Allahut, ai që ja kthen shpinën namazit, ai që ja kthen shpinën selamit, ai që ja kthen shpinën vëllaut vet, ai që ja kthen shpinën Kur'anit, Domethënë, ai ja ka kthy shpinën nuk merret me këto punë të cilat merren muslimanët, atij Allahu dhul xhelal nuk i jep lumturi në jetën e tij. Ai do të jeton jetë të vështirë edhe pse duhet këtë se ka jetë komode, ai do të ketë jetë të vështirë, do të ketë brenga, e di pse? Se është largu nga Allahu dhul xhelal. E ka këput raportin me Allahun dhul xhelal. Ai që është në kontakt me Allahun, ai është i sigurt. Na kemi pru shembull disa herë. Si i ngjan njeriu që është në kontakt me Allahun dhul xhelal? nëpërmes të përmendurit, nëpërmes të namazit, nëpërmes të dashurisë ndërvllazërore, ai është në lidhje me Allahun dhul xhelal. E sidomos, kur fal namaz. Çka don thotë fjala namaz sala? Sala rrjedh prej fjale sile, që don thotë lidhje. Ai është në kontakt me Allahun dhul xhelal. E ai që nuk është në kontakt me Allahun, si e ka shembullin? Pra e ka shembullin, sikur aeroplani, sikur aeroplani lart që fluturon, dhe humb kontaktin me radarin e vet poshtë. e humb lidhjen. Aeroplani nuk është ndonjë filozofi e pilotit, sa është filozofi e atij poshtë që ja mban drejtimin. Ai poshtë ja mban drejtimin i tregon, kaq ngrihu nalt se e ke një kodër përpara. Kështu kthe se e ke, ai e mban radari, po qe se aeroplani lart, e humb lidhjen me poshtë, çka bëhet? Normal, normal atëherë mo si ta humb drejtimin me ato që ja mban drejtimin, Ai mo e ka thy qafën, me ka krejt, Zoti na rujt. Pra besimtari nuk guxon me humb lidhjen me Allahun dhul xhelal. Ne gjithmonë duhet të jemi në kontakt me Allahun, me punë tona, me zemrat tona, me të përmendur Allahun dhul xhelal, se ai që ja kthen shpinën Allahut dhe Islamit, ai e ka jetën e vështirë. Pastaj në një ajet tjetër thotë, Felemma nesu ma dhukiru bihi, kur ato do ta harrojnë ato që Allahu i ka porositë, do ta harrojnë do ta harrojnë dashurinë vëllazërore, do ta harrojnë namazin, do ta harrojnë ndihmën, solidaritetin, humanitetin, dashurinë familjare, respektin e prindërve, ndihmën e fqinjëve, lutjen për musliman, do ta kthen shpinën, do ta harron. Falamma nasu ma dhukiru bihi. Allahu dhul xhelal thot, "Fatahna alehim abwab kulli shay." Atyre atëherë do t'jau çelin dyert e çdo sendi, çka të dojnë në jetën materiale. Çka të do? Sikur sot perëndimi, vëllezër të dashur, a e shihni? A e shihni perëndimi çfarë krize ka? Kur me plot kuptimin e fjalës tan perëndimi ka krizë të thellë. Ka krizë nataliteti. Ka krizë që rinia bën vetëvrasje me të madhe, atje është bo normal? Kur sikur te ne që ndim kishte vdek filoni, Zoti magfiret, Zoti me iman. Kur ndin një ditë kishte vdek filoni, Allahi me iman inshallah. Kishte vdek filon vend filoni, a e more vesh, atje disi është, kish bo vetëvrasje filoni. Pakën, edhe njoni që atje kish bo vetëvrasje. Edhe njoni kish desh bo vetëvrasje, e kishin ndalë, e kishin pengu. Edhe njona kanë bo vetëvrasje. Pse, pse vetëvrasje? Osht humb lidhja, osht humb lidhja me Allahun dhul xhelal. E Allahu dhul xhelal thot fetahna alejhim ebvabe kuli shej. Ja u hapim dyert, ja u çelim dyert teknike, materiale, ja hapim dyert, po e di ku është varfëria ma e madhe? Në shpirt, në zemër. Kur të varfërohet zemra, kur të varfërohet shpirti, atëherë kurrgjo nuk i vlen. Ajo rini që e ka këtë teknikë, ajo rini që nuk ka krizë ekonomike edhe pse tash vjen edhe kriza ekonomike, tash kanë fillu të bisedojnë edhe për krizë ekonomike. Unë isha në Itali në një takim, patëm me disa njerëz, Shqiptarët muslimanë ju kishin dhon shoqatave humanitare italiane ju kishin dhon tridhjetë kurbana. Ishte Kurban Bajramin e kalum. Tridhjetë kurbana shoqata shqiptare muslimane në Trevizo të Italisë ju kish dhon shoqatave humanitare tridhjetë kurbana. Thash pse a kanë nevojë? Tha i ka mlu kriza. Kriza ekonomike kanë nevojë për mishin e kurbanit të muslimanëve. Muslimanët tonë kanë shku n'gurbet e n'mërgim, janë në gjendje t'ju japin atyre, t'ju ndihmojnë shoqatave humanitare. Tha ne kemi krizë, ne kemi dy kriza tha, krizën ekonomike dhe krizën fetare, se rinia jonë tha mo nuk vijnë nëpër kisha, nuk hijnë nëpër kisha. Tha si është te ju? Thashë te ne përkundrazi, te ne krizë ekonomike ndoshta ka, po ne nuk e ndiejmë shumë ne muslimanët. Ne nuk e ndiejmë shumë krizën ekonomike, por ne elhamdulilah nuk kemi krizë fetare, Nuk kemi krizë morale, vëlla i dashur, ruju, ruju të mos na kapllon kriza morale, se kur të vijë kriza morale, atëherë vjen edhe kriza materiale, edhe kriza ndërvëllazërore dhe krejt krizat vijnë, kur mungon morali, atje mungon morali, atje mungon dashuria ndërvëllazërore, atje njerëzit janë bo vetanak, atje më thotë djali i jonë i ri, thotë atje shumë mirë është kanë përparu njerëzit, thash, në çfarë aspekti, unë e di se kanë përparu në aspektin teknologjik, Ato kan përparu që ajo është e jona, po te ato ajo është kulturë, te ne është fe. Pastrimi, pastërtia te ato është kulturë, te ne është fe. At-tuhuru shatrul iman, o vëlla i dashur, dije, pastërtia është gjysa e besimit. Atje ka termin. Po, po te ne termini është obligim, është ibadet, se Allahu dhul xhelal është betu në orën, është betu në kohën, ka thonë vel asri, vel asri. Ke kujdes kohën. Andaj kishëm një termin me një djalosh tonin, para dy ditëve, ai u vanu. Thash, u vanove be, thash, kale ora. Tha, hoxh, sabër be, ju na kini mësu sabër. Thash, mashallah, ti sabrin e paske mbajt mend, po sabri është në fund vel asrit. Sabri vjen në fund, në fillim thot vel asri, ke kujdes kohën, ke kujdes terminin, në fillim, e sabri në fund, ai e ka nis ka e prapa, pika, pika sabri. Ha? Jo pika sabri pa ka vel asri fillo. Qohun sabah, bismilah. Mos thuj bëj sabër edhe zani kur thirrun, mashallah sabërlija i ma. Nuk ngrihet fale sabahin sabërlija. Jo, kjo nuk është sabër, kjo është dembelëk. Andaj më tha vla jonë, tha atje kanë përparu. Thash çfarë aspekti, shif në çfarë aspekti negativ e ka kuptu përparimin. Tha hoxh, atje vla, kur ulen kafe, baba pagun vetë, djali pagun vetë. Po, burri e pagun kafen e vet, gruja e pagun veten, sicilli qesen e vet. Thash atje qeset i kanë më të mëdha, po zemra ju ka zvoglu shumë. Zemra ju ka zvoglu, ndërsa te ne shqiptarët, te ne muslimant, po sidomos te muslimant shqiptar, është një traditë shumë e mirë, thash te ne e kemi një fjalë, ne themi bukë e kripë e zemër bardhë. Ne s'guxojmë, ne jemi mbrapambetur. Unë edhe mo me xhelozi me xhelozi duhet ta rujmë këtë mbrapambeturi kur te ne njoni pagun për krejt. A, a guxon n'tavolinë paguje veç kafen tënde. Ai të kombo selam. Ta lejon ndërgjegja? Marre. Qi marre ta pagush veç tënden. Atje ishte marre me ja pagu dikujt. Mbrapambet t'i kin herë. Hala pagun edhe për tjerë. Hala pret dikush t'ja paguje. Atje vet o vëlla. Thash po vet veç të të kallzoj diçka. E kom përmend disa. Thash atje vet pagujn, vet hanë, po edhe kur vdesin mbesin vet. Se kishte vdek një grua në midis Vjenës, në ndërtesën dymbëdhjetë katëshe, kishte vdek dy mijë e dyshën. A di kur e kishin marrë vesh? Dy mijë e gjashtë. Katër vjet kishte ndejt në banesë. S'e kishte ditë kërkush. A di pse? A di pse kish vdek vet? Se kish pagu vet. Kish jetu vet. Kish hongër kish pi vet Po si shkon bash vet Për fat keq e kish pas një me veti me zinxhir E kish pas një fmi ama lidhet me zinxhir Ato qësi fmi kanë që i mban me zinxhir Njani në banes në Vjenë Në banes i kishte mbajt me nder jush shtatë qen në banes E kur ankohen ato në komun Banorët kur ankohen Thot pse ankohen ata Unë a ju ankohem për fmit e atyre si m'bojn zhurmë E unë këto fëmi i kam, shtatë fëmi me zinxhir i kish pas. Zoti na rujt. E fëmit tonë a i mbajmë me zinxhir, na kemi fëmi të bukur, na kemi fëmi të urt, na kemi fëmi halis, fëmi, ato mo me qene me mace e llogaritin familjen. O vëllezër të dashur, andej, qe përparimi i asaj kur harrohet feja. Felemma nesu ma dhukiru bihi, kur ato do ta harrojnë fejën, kur ato do dalën prej feje, siç ka dalë mbarë perëndimi, Mo ato nuk jon të krishter ah sikur të ishin të krishter po mo jon pa fe e kan braktis mo me ka krejt andej kan ardh në në kët shkall në vetvrasje në ruajtjen e macave familje me me ato me zinxhir e te ne bukuri un ju kam thon në bazelin e zvicrës në një tribun ku ka pas edhe zvicran prezent me përkthys ju kam thon elhamdulilah sa fmi ka gjith bazeli i zvicrës qaq ka veç Gazi Baba Elhamdulillah, kjo është mirësi. Po në kisha të atyre, kur të hinsh në faltore të atyre, qatje më një qoshe gjen një plak, e ka zonë tavolinën me kri, e ka zonë gjumin, qatje matonë një plak tjetër u ka shtremu, dhe do pleq nëpër qoshet e kishës në atë terrsinë, në atë e ka kallë një qiri, ka mbe. Shif çfarë gjallërie keni, kemi ne nëpër shpijat e Allah. Shqip shfar gjallëri e, kjo është bukuri, këtë duhet ta rujmë me xhelozi, Këtë duhet ta kapim me dhëmbë të ballit vëllezër të dashur, t'ia dimë shyqyrin Allahu dhul xhelal, se jo çdo kund është qe kështu sikur në Shkup. Jo çdo kund, po flas tu o kollë, jo çdo kund është sikur në Shkup, po jo çdo kund është sikur në Maqedoni. Kjo është nimet i Allahu dhul xhelal, po jo çdo kund është sikur në trojet shqiptare. Elhamdulillah dhe mo me krenari e them se shqiptarët e dunë fenë Allahu dhul xhelal. Mbarë muslimonët e këtine trojeve, po si shumicë Shqiptarët e kanë dëshmu se e dunë dinin e Allahu dhul xhelal. Janë Shqiptarët e këtine trojeve, muslimant e këtine trojeve të Ballkanit e kanë fjalën, janë të vetmi, i vetmi popull, i cili e mban fenë me vetëkontributin e vet, me kafshatën e bukës. Se nëpër shtetet islame, atje ministria i ndërton xhamiat, ministria i pagun hoxhallarët, ministria ndërton medrese, e këtu te ne, kush e ndërtoi xhaminë? Kush i ndërton këto xhamia? Ju i keni ndërtu. Ja u çelin dyert e teknikës sa të dojnë, ama shpirti u ka prish, u ka shkatërru. Hatta idha ferihu bima utu bihi, derisa ato gëzohen edhe kënaqen, he, tash e kemi gjetë mo. Abe çka keni gjetë? Tash e kemi gjetë mo me teknikë, me liri, me demokraci, me demagogji, me ka krejt mo i ka ardhë kulmi. E kur i ka ardhë kulmi asaj, ka ardhë edhe keqja mbas asaj. Ehadhnahum Fe idha hum mublisun, Allahu dhul xhelal thotë atë në prag të shkatërrimit. Kush e shpëton pra një popullatë, një shoqëri, e shpëton besimi dhe adhurimi. E shpëton besimi dhe adhurimi dhe arsimi. Vëllezër të dashur, jo rastësisht feja jonë fillon me imperativin Ikra! Jo rastësisht, mbajeni mend ju të rinjtë tonë, vëllezër të dashur, mos t'i largohemi këtij parimi. Ikra! Na duhet të lexojmë, na duhet të garojmë, ne duhet atyre t'jau shkojmë. Se na e kemi obligim fetar, ata e kanë kulturë, ne e kemi obligim fetar. Ato çka e kanë civilizim dhe kulturë, ne e kemi fe. Te na feja është ta largosh një bërllog prej rruge. Bërllogin që e hek ti prej rruge, e dëshmon imanin tënd, e dëshmon islamin tënd. Andaj rrugët tona duhet të jenë të pastra, rrugët tona duhet të jenë të lira të gjana, e në disa raste këtu kemi shumë gabime. Andaj unë kam thonë, po të kish thonë pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem, o musliman, Ngushtoni rrugët sa të mundni dhe hudhni bërllokë në rrugë, do shkoni në xhenet, ne të parët dhe hiç. Ne të parët në xhenet, në këtë aspekt jo, por ka thonë, gjanoni rrugët, pastroni rrugët, mos hudhni bërllokë në rrugë, se hudhja e bërllokit në rrugë tregon imanin e dobët dhe mosnjohurinë e Islamit tënd, se Islami jot të ndalon, Islami jot është i pastërtisë, Islami jot është i pari, që ka përdorë larjen e dhambve Pejgamberi sallallahu alejhi ve selem para një mijë e katërqind viteve kur bota s'e ka ditë. Bota s'e ka ditë se me e pas rrugën e pastër është kulturë. Po, e kanë marrë prej Islamit. Po normal e kanë marrë prej Islamit. Parimet tona janë këto vëllezër të dashur. Iqra. Lexo. Parimi i dytë është wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kapuni të gjithë për litarin e Allahut. Kapuni për fenë. Së bashku mos u ndahni. Wala tafarraqu, Kurrsesi mos gaboni të ndahni, për asnjë arsye, as për aspekt material, as për aspekt partiak, as për aspekt punësimi. Ta dish se më e detyrueshme është për ty së pari para të gjithave bashkimi vëllazëror. Mandej vijnë tjerat. Duhu me vëllaun tënd. Kjo është e para. Pra Iqra, shkollohu, Wa'tasimu, bashkohu. Aty ku ka shkollim edhe bashkim, aty ka përparim edhe shpëtim. Pa arsim dhe pa besim, Nuk ka as fe as atdhe. Ata që trumpetojnë se do ta ruajnë atdheun pa besim pa fe, pa moral të dimë, ja ku na çon, mos morali, mos frika e Allahut, nga se nguhen njëri tjetrin na akuzojmë e shpifim, kjo nuk pajtohet nuk përputhet me moralin tonë, kjo nuk përputhet me dinin tonë, po dini jonë ndryshe na urdhënon vëllai i dashur, me bo dua për njëri tjetrin, shiqo ne, ne bëjmë dua për njëri tjetrin në namaz, Rabbi gfirli, Wa li walideje wa lil mu'minin, Allahu dhul xhelal ta ka leju në namaz ti të lutesh për vllaznit e tu, se ti nuk mund të lutesh një miliard herë në ditën, kush është prej neve ai që mund të boje dua një miliard duaja në ditën? Kush mund të thote Rabbigfirli, Rabbigfirli, o Zot, falë mu, o Zot, falë mu, mirë thuj, thuje shtadhjetë herë, o Zot, falë mu, është e udhës të thush të bësh istigfar, estagfirullah, o Zot, falë mu, a mund të thush një miliard herë? Asnjëherë. A ka njeri në rruzullin toksor që mund të thotë një miliard herë për çdo ditë, o zot falë mu, jo. Po si e fiton ti një miliard lutje për vete, sikur t'i bësh, si e fiton këtë meritë, ti kur thua, rabbena gfir li, o zot falë mu, wa li walidej, edhe prindët e mi, wa lil mu'minin, edhe mbarë muslimanët. Ti ke bo lutje për 2 miliard musliman. Po 2 miliard musliman ka sot. në botë janë dy miliardë. Një miliardë gjysmë po i bim, pesëdhjetë për qind, nja pesëdhjetë për qind, disa nuk luten, disa janë fëmije, disa nuk dijne, ama prej atyne dy miliardëve pesëdhjetë për qind inshallah thojnë Rabbena gfir li wali walideje walil mu'minin. Ato një miliardë luten për ty, se ti je mu'minin, ti hin n'at grupën e mu'minëve, ato një miliardë luten për ty, ti lutesh për një miliardë. Vetë a mund ta bësh? Jo. Shiqo çka don thotë bashkimi në Islam, Edhe në lutje jemi të përbashkët. Andej Imami Azamit, Ebu Hanifes, i kish thonë një njeri, Shumë xhemat t'kanë bo selam. Ai vëlla i vet tha, Kur be? Tha, Pa u falem o vëlla. A u falem? Tha, Po. Po a thojmi n'tehijat? Esselamu alejna wa ala ibadillahi salihin. Paqja, selami, mëshira e Allahut qoftë për ne edhe për robët e mirë të Allahut dhul xhelal. Tha, Imami Azami është prej të mirëve, andej ato që falen luten për Imami Azamin, Edhe Imami Azami lutet për ata. Pra ti lutesh për muslimanët, muslimanët luten për ty, kështu është Islami që i nxit muslimanët të jetojnë jetë të përbashkët. Allahu na bashkoftë inshallah. Ashtu si na bashkoi gjatë Ramazanit, inshallah dhe pas Ramazanit jemi të bashkuar. Nëse ne vazhdojmë ta adhurojmë Allahun dhul xhelal, ta duam njëri tjetrin, edhe pas Ramazanit është një dëshmi se Allahu dhul xhelal na e ka pranu inshallah Ramazanin. E tash sot si ditë e parë e kemi fillu me fletore të pastër inshallah pa gjunahe të kemi kujdes të vazhdojmë në atë rrugë që kemi pas gjatë Ramazanit e mos ta njollosim fletoren tonë inshallah Allahu dhul xhelal na e ka pranu agjërimin neve dhe mbarë muslimanëve Zekat e sadaka e ndihma e hajrate kush ka ba të mira Allahu inshallah të gjithëve jau ka pranu edhe neve Rabul Alemin Ne lusim Allahun dhul xhelal rininë tonë në Islam ta udhëzon Pleqve tonë t'u jep jetë të lumtur dhe shëndet të plotë, të varfërit tonë Allahu t'i pasuron, të sëmurit tonë t'i shëron, të burgosurit tonë të pafajshëm Allahu t'i liron. Muslimanëve ku luftohen në Burma dhe në Siri, Allahu ju ndihmoftë. Ata që ju ndihmojnë zullumqarëve Allahu mes veti i shkatërroftë. Lusim Allahun Dhul-Xhelal nga azapi i Xhehenemit të na shpëton, Xhennetul Firdausin nasip të na bën. Edhe një herë urime për hajër ju qoftë gjithë juve dhe mbarë muslimanëve inshallah kjo ditë feste